Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam E onda imamo dvije vrste hadisa koje jedan se zove Mu'an'an, a drugi Mu'en'en. Naravno, vraćaju se jedan i drugi na, na sam naziv, način prenošenja u lancu prenosilaca. E, odnosno, sada smo spomenuli ti šest vrsta hadisa u kojima ima prekid lanca prenosi e, ima e, znači prekid unutar lanca prenosi laca. <clears throat> E, a ovaj ovde vrsta koja koju ovde spominju znači mu an an i mu en en uh, oni imaju malo drugačiji način a to je uh, znači oni ovaj oni se svrstavaju znači oni su nešto između između toga da li imaju prekid ili imaju prekid lancu prenosi laca E, znači e, ima sad tu znači problem da li, da li se oni svrstavaju u ovu grupu gdje ima lanac gdje ima prekidan lanac prenosilaca ili nije prekidan lanac prenosilaca. Pa tako da i obrađujemo ovdje na kraju nakon što spomenuto prethodni šest vrsta. E, kakva je definicija ovog hadisa takozvanog hadisa mu'an'an? an, an? Uh, narod nastavu jezički znači an-ane, znači da kaže an-an, da u, u toku lanca uh, prenosilaca hadisa kaže prenosi uh, ovaj an-ovog, an-ovog, od-ovog, od-ovog, od-ovog, da, da to dođe u lancu prenosilaca, da se ponavlja riječ an. Uh, znači, uh, i, i zato je ova vrsta hadisa nazvana an. Uh, da ravija koji prenosi hadis, kad spomeni jednog ravija, prenosi ta i ta osoba an ovi, od ove osobe, znači, ne, a šta je ovde kod reći, pa dobro šta je pojinta, šta će drugo reći, a nije, mora reč hadeteni, da ova ravija kaže, pričao mi je, embeni, akhbereni mora te izraziti, čuo sam, obavestio me, sam ja tu, i to me slično, mora te reči izraziti da je čuo drugog ravija koji prenosi. Kad kaže an od njega, znači moguće da je čuo, možda nije čuo. Možda streli, možda nije streli. A Zato, zato ulazimo u ovu vrstu tog hadisa. Uglavnom, e, takvih hadisa ima, recimo poput hadisa koji e, ovaj, e, ima Ibn Mađe u svom sunenu, u kojem je došlo, kaže, Osman ibn Ebi Šeibe, kaže, haddesena, on kaže, kraćeno piše sena, haddesena Muavije ibn Hišam. Prenosi, kaže, Muavije ibn Hišam, kaže, haddesena Sufjan an Usame ibn Zeid. An Usman ibn Urve. Ovdje dva puta se dešava. Znači, Sufjan Sevori pre, prenosi, kaže An Usame ibn Zaid, a Usame ibn Zaid kaže An od Usman ibn Urve. Na, na dva mjesta između ravija imamo An An. A to An znači od, znači ne definišan to, je on čuo od njeg, je li ga čuo ili ga nije čuo. Ja, da, da, je, da je ga čuo pravo, mora biti haddesena, semijatu, ahberena. Hadis uh, u kojem je došao tekst hadisa Inne Allahe wa melaiketehu yusalluna ala mayamini sufuf Allah dželešanu njegovi meleci donosi salavat na desne strane od safova ovo je jedan od ukaza da je mustehab je tako da je mustehab da se klanja na desnoj strani safa s je slab hadis i oni hadis koji šehe Albani cijeni vredostojni i ima slabosti Šeha Albani ocijeni u redosljednost su više rivajeta, da, da je mustehav, da je bolje klanjati u desnoj strani safa, da je veća nagrad nego u lijevoj. Pa, pa ono, kod nas se desi, ko radi po tom adizu, svi odreše u desnu stranu, hođa kad stane, svi mu s desne strane odreše. Ono. Niko neće na lijevu jer manja nagrada. U stvari ispam da su hadisi ima u njima slabosti. <clears throat> Taj hadis, znači, to je klasičan primjer gdje se navodi an-an. E sad ovdje dolazi to pitanje, ovaj, jel, ovaj, jel se smatra Ovaj hadis? Je li on mutesil ili nukatija? Je li on spojen u lanac prenosilaca ili, ili ima, ima prekid u lancu prenosilaca? Oko toga učenjaci e, imaju e, razilaženje dva poznata stava. Skupina učenjaka smatra da je ovo had, da je hadis munkatija. U osnovi kaže ovo je hadis munkatija. Čim ima an, an, an. Znači hadis ima prekid u lancu prenosilaca. Kaže dok nam se ne dokaže da je ova čuo od ovog Osnova je da je munkatija ima prekid, što znači da ima prekid ima slabosti dok sam se dokaže obrnuto, da je spojen lanac predstavljaca. Druga skupina učenjaka, a na tome većina učenjaka, džumhuru, eh, muhadisa i muhaddisa i faqiha i sulu fiqa i tako dalje, smatraju da je osnova ovog hadisa, pardon, <clears throat> da se smatra da je spojen lanac prenosilaca. <clears throat> Kaže, a, pod, ali mora se ispuniti određeni šartovi. Koji su te šartovi? Ima neki koji se razilaze, neki koji se slažu. Šartovi ko koji se moraju složiti, kaže, to su, kaže, ela je kunemu an in mudelisen. Da onaj koji, koji ravija, koji prenosi an, an, da nije od onih koji je poznat po tedlisu, da je mudelis. A mi smo obrađivali prošli put šta znači mudelis. Je li tako? A neću vas biti šta znači. E, znači, to je prvi šart da taj koji prenosi ravija nije modelis. Drugi je šar kaže en yumkine liqa'u ba'du eh, ba'duhum ba'da. Da je da je moguće da su se oni sreli. Znači da je sreo onaj muanin koji prenosi kaže an an da je on sreo onog drugog koga se prenosi. Moguće da se sreli. Kaže ta dva šarta moraju biti ispunjena. Eh, na tome je skupina čaka. A ima i šarta oko koji se razilazi. A to je e, da sljedeći šartovi e, oko koji se razilaze, prvi je subut ulika, da se potvrdi da ga morao srest, da se sreo sa njim. Da se sreo sa njim, da je bio kod njeg, da učio, da je uzeo od njeg hadisa. Na tom stavu je naravno niko drugi nego Imam Buharija, Ibn Medini i ovi, ovi što kažu ovi malo jači, žešći, ovi, što su e, stroži bili u uzimanju hadisa. Imam Buhari je potom je pozna da on nije uzimao hadise, prenosio hadise u svom sahihu, osim, znači, oni rave koji prenosi, gdje je potvrđeno da onaj koji prenosi od jednog ravije, da ga je, ovaj, da, ne samo da je živio njegov, da je bio mu asara, da je živio njegov vrijeme, nego da ga je sreo. Mora se potvrdi da ga je sreo. Da je, bio, da je se sreo sa njim, da je uzvao njeg hadisa. Dok ima muslim, imamo blaži šart. Kod njeg nije uslo to. Njeg je bitno da su bili, da je moguće da se sreli i da su žili isto vrijeme da su živjeli. Jesu je streli, nije streli to, jel, ovaj, e, znači nije bio šart uslo da bi bio, da bi bio prihvaćen hadis. E, drugi šart koji ovdje, oko koji se razilazi, e, koji uslovlja jedan učinjaka, to je slab šart, kaže Ebu Muzafer Semeani, on kaže, tulu sohbe mora, potvrste da dugo vremena sa njim se družio. To je malo teži šart, jel? Ako... Onda, kaže, e, treća, e, treći šart kojeg se razilaze, kaže, Marifetu ubiri vajanu. Da je poznat, onda prenosi od tog od koga se prenosi. Poznat, znači, u drugim hadisima. Međutim, jel, lahko je to potvrditi kod, kod, ravija, e, kod ravija koji prenosi mnogo hadisa. Šta će kod nekog ravija koji prenosi, ne prenosi uopšte u životu dva, tri hadisa? Kako on je potvrdi da li je, da li je sreo ovog ili nije sreo ovog? Tako da se ova šarta, ova dva, druga, jel, ovaj, još te, teža šarta nego što imam Buharija imam. Eh, ovaj, Ovaj, sad nam ostaje ovdje pitanje, znači, propisa ovog hadisa. Da li je prihvatljiv an an autolazi i mu'an'an? Sad ću nekako reći, pa šta je mu'an'an? Mu'an'an je ista priča za oko ovaj i samo što umjesto, kada kaže, prenosi an fulan, an fulan, došlo je en. Prenosi se od Sufjana enne, recimo urve, rekao je to i to. Znači, umjesto an, rečeno je en. Znači, da, da, je, da je on prijetno da je ovaj rekao znači umjesto an što kaže od njega, en znači da je, da je on rekao. E, I ima isti, znači, ovaj, istu definiciju, znači da ravija u, u lancu prenosa kaže umjesto, znači da kaže haddesenom kaže en, da je ovaj rekao, da je ovaj rekao. E, problem isti razilaže oko njovog. Da li se to smatra e, spojen lanac prenosilaca ili prekinut, ima poznato razilaženje. Ovo ovdje koje spomenuli. I poznat, znači isti, isti je propis i ovog. An, an, imo, en, en, so, ovo što su predvodno što su spomenuli. A onda se postavlja pitan, dobro, je li ovo hadis prihvatljiv, nije prihvatljiv. Uglavnom, skupina učenjaka, kaže Imam Ahmed e, džem, uh, i skupina učenjaka drugim u hadisa smatraju da je ovaj hadis u osnovi munkatija, da je on prekin lanas prenosilaca, mora se dokazat njegova spojenost lanas prenosilaca. Uh, druga skupina učenjaka, džumhur učenjaka, kažu uh, znači da je hadis koje dođe an ili en, da se taj hadis, uh, da, se, da se vraća, da se ispune ovi šartovi koje su malo prije spomenuli. Znači, ovaj prije spomenuli, znači prvi da nije modelis, a drugi da su se sreli. Kod Buhari je to datni šar, da ne da su se sreli, nego da je potvrđeno njegovo da, su, da, da je jedan kod drugog da su išli uzmali hadise. Uglavnom, to je čitava priča razilaženja oko ovog hadisa. E sad, ovdje je zanimljivo, ovdje, ovaj, ne vidim da ovdje je da u knjigu, što je, ovo se je skomplikovan, što ćete naći u Buhari nekoliko hadisa koja je an-an. A onda mi odgovorimo da je to, da je to mahana, da je to slabost a Buharija je doktor ove oblasti. I onda ono što on izdvojio, mi izučavamo kod nje kako je to on izdvojio, što je izdvojio. Zato što je bio veliki učenjak i znao je kad se može uzeti od koga i čiji se ovakvi hadis prihvate, čiji se ne prihvate. Što je tema za sebe, to je već viša matematika. Tu isto ono učite ono plus minus, pa onda kad ima funkcije, nešto tamo, linije, neke, nešto računar te funkcije nešto pričat kod da završiš plus minus i oduzimanje i ostalo. Dobro. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Andalusan Andalusan Andalusan